Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабағымызда түркияның географиялық тұғыры тұрғын саны анатолының мұсылман түріктер тарапынан жеңіп алынуы түркия республикасының құрылуы астанасы және ресми тіліне байланысты сөйлемдерді бірге үйренген болатынбыз бүгінгі және одан кейінгі бағдарламамызда әлемнің ең сұлу елдерінің бірі түркия жөнінде мағлұмат беруді жалғастырып жаңа сөйлем мен сөздер үйренеміз еуропа мен азия құрлықтарын бір біріне байланыстырып тұрған бай тарихи қазынаға ие және батыс пен шығыстың мәдениеттерін біртұтас көрсететін стамбул бұрын османлы империясының астанасы болған бүгінгі күні түркия республикасының ең маңызды мәдениет өнер және сауда орталығы стамбулдың әрбір түкпірі тарихи жағынан маңызды барлық жері сұлу ардақты тыңдаушылар енді осы мағлұматтардан кейін әсем қала стамбулға байланысты сөйлемдерді бірге тыңдап қайталауға тырысайық Стамбул, Анкара, Измир бурса адана ve конья Türkiye'nin en büyük kentleridir. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana және Konya Türkiye'nin en büyük kalaları. İstanbul'un Avrupa'daki bölümüne Avrupa yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu yakası denir. İstanbul'un Avrupa'daki жағы Европа жағасы, Азиядағы жағы болса, Анатолы жағасы деп аталады. İstanbul 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olacaktır. стамбул 2010 жылы европа мәдениет астанасы болады Mimari şaheser sayılan Süleymaniye Camisi, İstanbul'un en büyük camisidir. сәулет бір тумасы деп есептелген сүлеймания мешіті стамбулдың ең үлкен мешіті Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camisi İstanbul'un en önemli tarihi mekanlarıdır. Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı, Galata Munarası, Қыз мұнарасы топкапы сарайы және сұлтан ахмет мешіті стамбулдың ең маңызды тарихи мекендері ардақты тыңдаушылар стамбулға байланысты сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар осы сөйлемдерде стамбулдың сәулет кереметтері тарихи мекендері мен 2010 жылы Европа мәдениет астанасы болатыны жөнінде мағлұмат берілді. Енді сөйлемдерді қайталамастан бұрын кейбір жаңа сөздерді мағыналармен бірге үйренуге тырысайық. Бөлім. Бөлім. Аврупа якасы. Европа жағасы. Анадолу якасы. Анатолы жағасы. Шахесер. Бір тума Мимари, Сәулет Жами Мешіт Куле Мұнара Сарай Сарай Ардақты радио тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Алдымыздағы апта кездесу тілегімен қош қалың. түрікше үйренеміз